kuma ko kaɗan ba sa shakkar haka dan sun san shirinta ya fi gaban haka ba tare da bata lokaci ba suka mike suka tsallake gawar kiryanu da mashamu suka shiga cikin kogon zuhurum suka ɗebo gaba ɗayan tsumin dodo kiryanu sannan suka tashi sama kamar tsuntsaye suka nufi birnin misra dan su kamo aljini ramna kawo wannan shine abin da ya faru ga markahu sabus bayan ya je kogon zuhurum ɗebo tsumin dodo Kiryano. a can birnin daulatul duniya kuwa tun daga lokacin da gimbiya zare sha ta ga su Jafaru cewa saura kwana bakwai mugwayen dabbobin nan su zo sai hankalin su ya dugunzuma suka kasa aiwatar da komai abinci ma kasa ce suka sosai a kwana na shida ne Lisa ta dubi Jafaru ta ce ya kai abin kaunata ka tuna cewa kai mai basira ne kuma ka gaji basira me zai hana ka yi tunanin hanyar da zamu kubuta daga sharrin waɗannan mugwayen dabbobi da za su zo gobe Jafar ya ajiye zuciya sannan ya ce ya ke hasken raina aminiyata ki sani cewa yanzu basira ta ta gamu da uwarta da ubanta domin ku basirar boka shamharu ta ninka taso dubu abinda nake so da ku mu rungumi kaddara kawai dan zahiri ba mu da wata dabara kawai mu jira goban mu ga abin da zai faru aljani gulzum da ke zaune a can gefe guda sai bushe da dariya yace aini jin ku kawai nake amma na san cewa duk bala'in da zamu shiga sai mun fita ba za mu mutu ba ko da jin haka sai mamaki ya kama Jafar da Elisa Elisa ta dubi Gulzum tace mecece hujjar ka ta fadin haka Gulzum ya murmushi ya ce, ku dai mutane kun ci kamantuwa ai ka'idar wannan littafi na kundin tsatsuba duk wanda ya so karanta shi daga farko sai ya kai karshen sa har yanzu a shafi na biyar muke saura shafi 95 a gaban mu kuma ko ba komai nan gaba ma shekara 20 kafin mu gama karance shi Jafar ya ce ka kace har sai na zama sauri. Yalisa ku ta zama budurwa kware kuwa kun ga ashe ni ne zan daura muku aure kenan Gulzum ya faɗa sannan ya bushe da dariya al'amarin da ya sa Yalisa da Jafaru su ma suka tuntsire da dariyar kashe gari tunda dukun safiya gaba ɗayan mutanen birnin daulatul duniya suka furfuto su da matan su dauke da manyan manyan makaman yaki iri-iri tsofaffi da sababbi kai wasu kayan yakin ma basu taba jarraba aiki da su ba sai a yau din za su jarraba su babban abin da ya bayo su Jafar mamaki shine kowa ka gani a birnin soja ne dai yaro ya kai shekaru tara ya iya sarrafa makaman yaki nan fa sojojin suka yi ta tafiya sahu sahu layi layi suka nufi wani wuri a wannan lokaci su Jafaru na tare da Gimbiya su waila a cikin tsuntsun karfanta mai tashi sama su ma sun biyo bayan sojojin suna cikin tafiyar ne Jafar ya dubi Suwaila yace yake wannan sarauniya wai shin ina za a je ne naga gaba ɗayan jama'a ke sun nufa waje ɗaya Suwaila tace ai bakin gabar teku mu je domin ta cikin tekun waɗannan mugayen dabbobin suke kullowa dole ne mu tare su kafin su afko cikin gari daga wannan bayani yi shiru babu wanda ya ƙara magana har aka iso bakin teku sai da gaba ɗayan mutanen ƙasar suka ga mahallara bakin tekun sannan aka ga tekun ta fara hautsinewa tana bulle. kwatsam sai ga wasu jibga jibgan dabbobi sun taso sama daga cikin tekun adadin su ya kai dubu dabbobin na da matukar tsawo siffofin su irin na rakuman dawa ne amma kaurin su ya wuce misali kwarin fatar jikin su kuwa tamkar karfan demon take ko da ganin fitowar dabbobin sai sojojin nan suka fara sakan musu wuta da kibiyoyi duk abin da ya dira a jikin dabbobin sai kaga ya so ya tamkar an zuba tafasasshen mai a ruwa nan fa dabbobin suka furfuto daga cikin tekun suka yi kan jama'a duk wanda suka raska sai su sa kafa su take shi talize tamkar an nana tumatir akan dutse in ku suka sa hannunsa suka mangare mutum sai dai kaga kamar an yi jifa da hoge haka mutum zai je ya kwame da dutsen bakin tekun ya dagargaje yayin da mugayen dabbobin suka ci gaba da kashe mutane sai aka firgice aka fara juyawa da baya ana gudu domin makaman da ake yakarsu da su ba sai musu komai sa'ad da su Jafar suka ga kowa na ta kansa amma ita sarauniya Suwaila kokari take tsintsin karfanta ya isa saman dabbobin sai suka fashe da kuka Jafar ya ce yake wannan sarauniya na roke ki dan darajar mulkin ki ki sako da mu kasa mu ma mu gudu mu nemi maboya Suwaila ta daka Jafar tsawa ta ce wannan ai magana banza ce ya za a na gudu ina matsayin shugaban wannan al'umma ai duk bala'in da zai zo kasar nan sai na tinkare shi koda ku zan rasa rayuwata gimbiya suwaila na gama fadin haka ta zare ta kobinta a daidai lokacin ne tsuntsun ta isa gaban ɗaya daga cikin dabbobin cikin zafin nama ta sare dabbar a goshi take takobin ta ta narke ta zama ruwa ita kwa dabbar koge zo yi ba kawai sai ta bude bakinta wata irin iska ta doki tsuntsun gimbiya ta fado cikin teku kafin wani daga cikin su Jafar ya wani motsi dabbar ta zuro tafkekin hannunta ta suru Jafaru ya lisa da gulzum ta jefa su a bakinta ta haɗe kawai sai gani suka yi an watso su zuwa cikin duniyar su ta cikin kundin tsatsuma aka zube su a gaban kundin shafi na biyar ne a bude, kamar yadda suka tafi suka bashi gaba ɗayan su a jike suke da ruwan tekun nan sharkaf sai haki suke Jafar ya dubi Yalisa da Gulzum ya ce kai wannan al'amarin da ban al'ajibi yake ku duba ku gani a can wata duniyar fa daban aka jefo mu cikin teku sannan aka tsamo mu aka watso mu zuwa ta mu duniya amma har yanzu ruwan da ke jikin mu bai bushe ba Yalisa ta tace kaga malam ba hira zamu yi ba kawai ka bude mana shafin gaba mu ga inda kuma za a kai mu ai gara mu hanzarta koma gama karanta tsinannen littafin nan mai masifu iri-iri ko da jin haka sai aljini gulzum ya bushe da dariya yace haba Elisa in banda abinki menene abin garaje kin sani cewa ko mun so ko mun ki dole ne mu ƙara shiga cikin littafin nan ni abin da nake tunani anya ku gimbiya wailal za ta tsira da rayuwarta ko da fadin haka sai Jafar ya tsake yace amma dai ka cika sauna wai yake tabbatun wata gimbiya suwaila kai tunanin kanka tukuna dan baka san halin da zaka saki shiga ba gulzum ya ce ai dole ne na tuna da suwaila dan kyawunta ya kai kyawu ni kan da zan samu kamar ta a nan duniya ai da na more Yalisa ta ce ai sai ka bari sai ka samu damar zama a duniyar sannan ka yi tunanin mallakar mace mai kyau dan yanzu kai matafi ne mai cin kasuwar wasu duniyoyi Yalisa na gama faɗin haka shafin kundin tsatsuba ya buɗe kansa zuwa na shida suka yi arba da hoton wata babbar alƙarya a saman hoton an yi bayani cikin rubutu siririyar muryar nan ta fara karanta bayanin kamar haka wannan alƙarya alƙarya ce ta abubuwan al'ajabi da abubuwan masifu iri-iri mai sauraro shigo cikin ta kasha kallo ko da muryar nan ta shiru sai iska ta fito daga cikin kundin tsatsuba ta zuke su Jafar da karfin tsiya suka zama ƴan muni-muni suka shige cikin kundin kawai sai gani suka yi an jefo su cikin wata babbar alƙarya mai manya-manyan gine-gine kawatattu waɗanda suka ninka na birnin daular duniya sau goma a komai Jafar Yalisa da Gulzum suka mike tsaye suka fara yawo a cikin garin amma ba su ga koda kaza ba ko ina suka duba a garin fesfes yake kuma kalkal gwanin sha'awa kwata-kwata babu ƙasa a garin ko ina da lu'u-lu'u ne kai ko akan daban azuba abinci a ci babu kwata babu shara kuma babu kura kai da gani ka san cewa babu yadda za a yi sauro ko kuda ya rayu a wannan gari babban abin da ya bayo su Jafar mamaki shine gaba ɗayan gidajen garin iri ɗaya ne kamar 'yan tagwaye kuma kofofin gidajen a rurrufe suke tunda suka fara yawo a garin basu ga wani abu mai rai ba basu ji motsin komai ba kai hatta da dadar iska dake kadawa ba mai tada hankali bace a cikin yawon da su Jafaru suke yi sun ga kasuwa a cikin kasuwar ga kayayyaki nan iri-iri har da kayan abinci da kayan lambu kamar su ayaba lemo gwanda da sauransu duk nunannu babu rubabbe ko guda daya babu batun manya da kanana komai girman sa daya amma fa har yanzu su Jafaru ba su ga koda mutum daya ba kai tsaye Jafaru ya dauki tuffa ya fara ci cikin tsoro Elisa ta dube shi tace kai dai ka cika karambani baka jin tsoro kada cin wannan tuffar ya jeyo maka wata masifar Jafar yayi tsaki yace to sarkin tsoro sai ki zauna yunwa ta lahanta ki ni kan ba zan bar abinci ba ina ganin sa a banza alhalin na jin yunwa Jafar ya ci gaba da cin yayi itatuwa har ya koshi sannan ya je bakin wata rufaffiyar randar zinare ya bude ta sai ga ruwa mai kyau a ciki har da kofin ɗiban ruwa ta ɗebi buruwan ya sha sannan ya gyatsa ya dubi sai ya lisa yace ai sai ku zo mu je mu zabi gida guda mu shiga mu kwanta mu huta gajiya ko da jin haka sai Lisa ta ce lalle ka ce a aje a kwanta tunda ka cika cikin ka kaga saurara ni ma na cika nawa kai ko gulzum in ka ga dama ka ni. gulzum ya ce a ci lafiya ku bil adama kuke dawainiya da ciki mu kam mu san wannan matsala ba ba tare da bata lokaci ba ita ma Lisa ta ci 'ya'yan itatuwa ta koshi sannan ta sha ruwa daga nan suka dunguma su ukun suka bar kasuwar suka ƙara kutsawa cikin gari sai da suka ga wani keraren gida wanda shi kaɗai ne bambanta da sauran gidajen garin sannan suka nufe shi suka shiga gida ne mai matuƙar girman gaske domin ya kai girman karamin ƙauye tsawon gidan ko ya kai kamu dubu arba'in ya kasance hawa-hawa kai idan mutum ya ɗaga kansa sama bai isa ya hango sa ba kai tsaye su Jafar suka tura kofar wannan gida bisa mamaki sai suka kofar ta bude wanwar sai suka kunna kai ciki da shigar su sai suka harba da wata matattakalar bene wadda ta fara daga ƙasa ta kai har can sama inda ba sa iya hangowa su duka suka tsaya suna kallon matattakalan nan da kuma kyawun ginin da ke jikinta cikin al'ajabi Yalisa ta jijjiga kai tace abin mamaki baya karewa a duniya wai shinya aka yi aka gina gidan nan har aka yi wannan dogon matattakala mara ƙarshe na rantse da gemun mahaifina ko gaba ɗayan aljanun duniya ne suka taru sai sun fi shekara suna wannan aiki gulzum ya ce ai wannan aikin ya fi gaban aljanun duniya ba za mu iya yin kamar sa ba abinda duk ya wannan gini ya fi mutum da aljan basira da ƙarfi jafar ya murmushe ce ni tunani na shine ya za a yi mu je ƙarshen ginin nan mu ga abin da ke wajen ko da jin haka sai gulzum ya ce amma dai baka da hankali na rantse da girman iyayena idan muka fara hawa matattakalan nan ba za mu kai karshen ta ba har ku tsofa tukuf tukuf kai da Elisa ba za mu kai karshen ta ba Jafar ya turbune fuska ya ce ai ku sai mun hau din kuma sai mun isa karshen ginin sai dai mu tsofa in ma mutuwa ce mu mutu kai ni fa yanzu na kone bana tsoron wuta ka sani cewa tun a duniyar mu ma ba ni da tsoro kuma bani da burin da yafi na ganin abubuwan alajabi lalle sai na ga ƙarshen wannan gini dan na sa abin da zan faɗa idan na tashi bayar da labari nan gaba ku sani cewa duk abubuwan da suka faru gare mu a baya na haddace su a kaina kuma sai na haddace waɗanda za su faru a nan gaba gulzum yace ƙarya ka ta sha ƙarya yawan abubuwan da ke cikin kundin tsatsuba sun wuce haddacewar kwakwalwar bil adama Jafar yayin murmushi yace ai bil adama suna suka tara wani bil adaman ya fi aljani hatsibi banci na yi gadon kwakwalwa mai kyau kuma ina alfahari da ita wani ku bai gaji komai ba sai bauta cikin fushi gulzum ya ce kar kuma ka zage ni na fa fuskanci baka da kunya Yalisa ta daka gulzum tsawa ya ce ya isa haka anan ma sai kun yi rigima kamar yadda kuka saba a can mu duniyar gulzum ya ce ranki dade ki gafarce ni amma ki ja masa kunne yaron nan baya ganin girman na gaba da shi ko ba komai baka kai kimar tattaba kunne na ba kai ko jika na na ƙarshe ya haifi kakanka na 500 to dan masu shekarun tsiya ko kai ne farkon halitta ba zan raga maka ba dan bana tsoron wani mahalluki nan take gulzum ya harzuka ya ji kamar ya make Jafaru amma ko da ya hada idanu da Elisa sai sun kuyar da kai kasa yana cizon yatsa yanzu abinda zamu yi shine mu shiga daki ɗaya daga cikin dakunan gidan nan mu kwana da safe sai mu ɗebi guzurin abinci mai yawa mu kama hawa mata matattakalar benan nan mai tsawon tsiya babu mamaki a can ƙarshe mu riski hanyar fita daga garin gaba ɗaya Yelisa ce ce wannan bayani haka ko al'amarin ya kasance washe gari da safe Yelisa ta sa gulzum ya ɗebi kayan abinci mai yawa sannan suka fara hawa mata matattakalar benan sai da suka kwana suka yi ba su ga komai ba a nan gajiyar ta riski Jafar da Yelisa kawai sai aljini gulzum ya ɗebe su ya aza kafaɗarsa aka ci gaba da hawa mata takalar har tsawon kwana arba'in sai dai su Jafaru su ci su sha su ta sharar barci akan kafaɗar gulzum shi ko ko alamar gajiya bai ba a kwana na 40 ne suka fara jiwa hayaniya a can sama nan take farin ciki ya kama su Jafaru ya ce lalle mun kusan zuwa inda zamu riski mutane Elisa ta dubi gulzum ce ya ƙara zama dan su isa wajen nan fa gulzum ya zage dan tsaye ta hawa wannan matatakalar bene suna ƙara yin gaba sautin hayaniyan na karuwa amma ba su isa wajen ba sai da suka sake shafe wasu kwanakin 40 da zuwa suka ga wani tafkeken daki wanda daga cikin sa ne hayaniyan nan ke fitowa ko da suka kasa kunne sai suka ji koke-koke irin na bil adama da kuma wani irin gurnani wanda suka kasa tantancewa na dabbobi ne ko kuma na dodanni kofar wannan daki a rufe take kyam nan fagulzum ya sanya iya karfin sa ya fara kokarin buɗe kofar amma sai take buɗe nan fa suka zuru-zuru suna kallon juna kawai Jafar ya ce yanzu ya zame mu shiga cikin ɗakin nan don mu ga waɗanda ke ciki Gulzum ya ce ni kan basirata ta kare, ban san yadda za a yi ba Yalisa ta shiru tana tunani daga can sai ta zaga bayan ɗaki ta gano wata ƙaramar taga kawai sai ta kwala musu kira suka ruga inda take da isassu tace ga wata taga nan ku zo mu leka cikin ta mu gani gaba ɗayansu suka leka cikin tagar a lokaci guda jikinsu ne kama karkarwa dan tsananin tsoro saboda abin da suka gani yana faruwa a cikin katin ɗakin ba komai suka gani ba face gungun waɗansu manya manyan dodanni masu matukan muni kimanin su dubu tamanin sun yi layi sahu-sahu kamar masu karɓar sadaka a can gefe guda kuma an bil bil'adama guda dubu ɗari haka kuma a wani gefe gudan an daure aljanu guda dubu ɗari cikin sarkoki Ɗaurarin bil adama na ta rusa kuka haka su ma daurarin aljanu a tsakiyar ɗakin kuma wani katon tebur ne tsaye a gaban teburin wasu kartun dodanni ne guda biyu kowannen su rike da a adda mai tsananin girma da kaifi kawai sai a kamo bil adama guda da aljani guda a a kan tebur din take masu addan nan za su sassara su su yi gutsun gutsun da su sannan a karkasa sassan jikinsu. zuwa kaso 100 daga nan sai a kira sunayen dodanni guda biyu kowa ya zo ya dauki kaso guda ya koma gefe guda ya zauna ya cinye duk wanda aka ba sau ɗaya an sallame shi ba zai dawo ba wasu za a saki kirawa ko daga nan wannan al'amari sai cikin su Jafar ya ɗururuwa suka cika da tsananin tsoro haka dai suka ci gaba da kallon abin da ke faruwa suna masu jin tausayi ba zato ba tsammani sai suka ji motsi a bayansu cikin firgici suka juya suka yi arba da irin waɗannan dodanni guda hudu kafin su Jafar su wani yunkuri tuni dodannin nan sun cafke su kamar yadda mutum zai zara hannu a cikin akurkin kaji ya kamo dan tsako nan take aka shigar da su Jafar cikin wannan babban ɗaki aka dukar da su gaban sarkin waɗannan dodanni wanda ya kasance ya fi gaba ɗayan dodannan nan girma sarkin dodanni ya daga hannunsa sama sai aka tsaye da komai wajen ya tsit sannan ya dubi su Jafar ya ce ya ku waɗannan ƙananan halittu yaya akai kuka zo wannan duniya ku sani cewa fiye da shekaru dubu baya babu wani mahaluki da ya taɓa zuwa nan sai ku mun kasance ba mu da abincin da ya fi namun bil adama da nama aljanu amma idan muna da muradin hakan sai mun tafi zuwa duniya ku tsawon shekara guda sannan mu farauto mutum dubu ɗari da aljanu dubu ɗari idan muka dawo wannan nama ba ya isa mu shi yasa muke raba shi gutsun gutsun dan kowa ya samu yanzu gashi kun zo ku uku kacal ba mu san yadda za mu iya raba ko ba kowa ya samu ko da jin wannan batu sai su Jafar suka fashe da kuka ta ce ya kai wannan sarki me zai hana ka kyale mu mu tafi abun mu tunda dai ko kun da ba mu ba za mu ishe ku in ya so ku ci gaba da cinye waɗancan da ke hannunku sarkin dodanni ya bushe da mahaukaciyar dariya Wanda ta sa su Jafaru suka ji kamar dodon kunnan su zai mutu ba shiri suka toshe kunnon su da hannayensu har sai da ya daina dariyar sannan suka saki hannunsu sarkin dodannin ce mu nan bamu san afuwa ba kuma ba ma yin ta koda tsakanin mu ne kuwa ku sani cewa idan ɗayan mu ya laifi taruwa muke mu cinye shi saboda haka yanzu kuma za a gutsutsura ku miwa soso wanda ya samu ya samu wanda ya rasa shi shikenan kafin sarkin dodanni ya gama rufe bakinsa an dora Jafar Yalisa da Gulzum akan wannan babban tebur masu sassara nama suka daga addunan su dan gididdubawa kawai sai sarkin dodanni ya ce a dakatar wai shin a cikin mu nan waye babba kuma waye shugaba sarkin dodanni ya tambaya gaba ɗayan dodanni suka amsa da cewa kai ne babba kuma kai ne shugaba sarkin ya murmushi ya ce tunda haka ne kowa ya haƙura a bar min waɗannan halittu mun bar maka mun bar maka suka saki amsawa taraf sarkin dodanni ya suro Jafar ya lisa da Gulzum ya wangame bakin sa ya jefa su ciki yi hadiya guda ba zato ba tsammani sai su Jafar suka ga sun fado cikin duniyar su ta cikin kundin tsatsuba gaba ɗaya jikin su ya lugub-lugub kamar narkakken kitse har wani tiririn zafi ne ke tashi saboda tsananin zafin cikin sarkin dodanni sai bayan daƙiƙu 40 sannan suka dawo cikin hayyacinsu gulzum ya dubi Alisa ce, ranki dade mun shiga bala'i mara karshe ku duba ku gani tunda muka fara karanta inanan littafin nan bamu kuma samun kwanci hankali ba tsawon dakika guda hakika muna cikin tsaka mai wuya Jafar ya aje zuciya yace ni babban abin da ya fi damu na shi ne, duk bala'in da muke shiga na gaba yafi na baya masifa Yalisa ta tsaki tace a duk kai ne ka janyo mana haka kawai na zaune kalau ka zo min da batun kundin tsatsuma. da ban biye maka ba ba za mu shiga wannan hali ba sai dai kai kaɗai ka shiga ko da jin wannan batu sai Jafar ya bushe da dariya yace duk fata bakin ku a banza kun ga ita wahala kafin ta zo ake tunanin gudanta, idan ta riga ta zo kawai a rungume ta ku zo mu ci gaba har sai mun ga ƙarshen tuka tike tek kafin su ci wani abu tuni Jafar ya buɗe shafi na bakwai sai ga hoton wasu ƙananan kunamai a saman hoton an yi rubutu kamar haka waɗannan kunamai kunamai ne na bala'i da masifa an halicce su fiye da shekaru dubu baya mai sauraro shigo ciki kasha kallo ko da Jafar ya gama karanta wannan rubutu sai iskar kundi ta tsuke su suka fada ciki kawai sai suka tsinci kansu a tsakiyar wani tangame mandaji daji mai tsananin sahara gabas dai yamma kudu da arewa sahara ce babu bishiyoyi babu duwatsu kuma babu ruwa sannan kuma rana ta kwalle sahara ta dauki zafi sosai cikin dakiku kaɗan su Jafar suka jike sharkaf da guri nan da nan makoshin su ya bushe kishirwa ta addabe su suna cikin wannan mugun hali ne suka ga saharar na tsatsagewa wasu kananan kunamai na fitowa kunamai ne bakake su duk masu ban tsoro marasa adadi nan take aka kasa tsere tsakanin su Jafar da kunaman nan suka yi ta gudu har suka gani amma ba su bace kunaman ba ba zato sai kunaman suka yi fuffuke suka tashi sama suka yi su Jafar kawanya sannan suka lullube su suka ta cizon su da zarar ƙari ya shiga jikin su Jafaru sai ya zama irin wannan kunamar tai ta zariya a sassan jikin su saboda tsananin azaba su Jafaru suka faɗi ƙasa suna iyo suna kururuwa har sai da ya zama ko ina a cikin jikin su kunamai ne ke yawo nan da nan suka sume sai farkawa suka yi suka ga an watso su cikin duniyar su ta cikin kundin tsatsuma Jafaru Yalisa da Gulzum suka dubu junansu suka fashe da kuka tare Elisa ta ce wai shin me zai hana mai sauri mu samu wuta mu kone shegen littafin nan mana Jafar ya ce ina muke da lokacin yin haka a ina za mu samu wuta ke koda ma mun samu wutar wannan littafin ba zai taba konuwa ba ba zai yagu ba kuma ba zai lalatu ba rungumar kaddara wajibi ce a gare mu Gulzum ya numfasa ya ce lalle mun siyo wahala da kuɗin mu har mun samu la'ada ba sai mun nemi riba ba wai shin yanzu shafi na nawa za mu shiga ta ijan wasa farin girki yanzu a cikin shafi dubu har yanzu ma bamu wuce shafi goma ba akwai sauran azabobi masu tsanani a gaban mu kai Jafaru buɗe shafin gaban mu ga masifar ciki gulzum ne wannan furici Jafaru yace a'a ni fa na gaji da buɗe dan banzan littafin nan haka domin duk masifar da za ta zo ta kaina take fara wani daga cikin ku zo ya dana Yalisa da Gulzum suka dubi juna suka yi duruduru aka rasa wanda zai je buɗe littafin ana cikin haka ne littafin ya bude kansa zuwa shafi na takwas sai ga hoton wani tsauni a tsakiyar teku a saman hoton an yi bayani a rubuce wata siririyar murya ta fara karanto bayanin kamar haka wannan tsibiri tsibiri ne na masifu iri-iri da bala'i kala-kala an halarci wannan tsibiri fiye da shekaru dubu baya mai sauraro shigo ciki kasha kallo siririyar murya na gama wannan jawabi iskar kundin tsatsuba ta zuke su Jafaru suka zama ƴan muni-muni suka shige cikin kundin tsatsuba shin su markahul sabus za su samu nasarar kama aljini rabna kago shin gimbiya sima da aljini durfus za su farka daga baccin da suke yi mai nauyi shin za a kammala kundin tsatsuba na biyu yaya gamo sarki Lu'manu da jarumi Hubairu za ta kasance a karo na biyu waɗanne irin sauran masifofi ne guda 992 a cikin kundin tsatsuba waɗanda su Jafar za su shiga shin boka shamharu zai samu nasarar mulkar duniya ko ko su boka jinshan ne za su ga bayan sa yaushe ne jarumi Hubairu da Gimbiya Sima za su saki saduwa waye zai sato a da farko da aka kera duniya a cikin fadar boka shamharu dake tsibirin Bahar Zos nemi littafi na uku dan jin amsar waɗannan tambayoyi